Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն, օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացվեցին Պաշտպանության բանակի միավորումների եւ զորամասերի ռադիացիոն, քիմիական ու կենսաբանական պաշտպանության ծառայությունների պետերի հետ մասնագիտական հավաքներ։ Իրային ծառայությունը հանդիսանում է Պաշտպանության բանակի թիկունքային ապահովման կարևորագույն ոլորտներից մեկը, որը խնդիր ունի սահմանված կարգի, նորմացույցերի եւ գործող չափորոշիչների շրջանակներում ապահովել զինծառայողներին համազգեստով ու անհրաժեշտ բարագաներով եւ թեկուզ եւ անուղակի իր ուրույն տեղն ունի մարտական պատրաստության եւ պատրաստականության գործընթացների վրա։ Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստոփոր Իվանյանի անվարազմամարզական վարժարանում Հերթական անգամ տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Կրթօջախի առաջին կուրսն ընդունած սաները խոստացան լինել կարկապահ եւ ուսումնատենչ, հայրենասեր ու խիզախ եւ իրենց ընտրած ճանապարհին հանդիպող բոլոր դժվարությունները հաղթարել համբերատարությամբ։ Հայրենիքի համար օրհասական պահերին ժողովրդի սերուն նվիրվածությունն արհանենիկ ավելի է մեծանում։ 20-րդ դարավերջին ևս Արցախայությունը ոտքի ելավ երկրում ազատ ու անկախ ապրելու պահանջով։ Աղաջանյանների ընտանիքը Արցախի այն ընտանիքներից է, որը հայրենիքի փրկության զոհանին դրեց իր երկու որդիների կյանքը։ Նրանցից մեկին՝ Էդվարդ Աղաջանյանին է նվիրված հայրենիքի մարտիկը ակնարկը։ Օրերս մեր լրագրողական խումբը երկօրյա այցով եղել է գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի գումարտակներից մեկում, որի ընթացքում փորձել ենք ծանոթանալ զինծառայողների առօրյային, դրամադրվածությանը, ցերեկային ու գիշերային պայմաններում մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքին, բարոյեքեբանական, թիկունքային եւ ստորաբաժանումների կենսագործունեության այլ ոլորտներին։ Այդ մասին է պատմում մեր վերջին՝ Լեռները թույլերին չեն ընդունում ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Մասնագիտական հավաքներ Ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական յետակայության զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացվեցին միավորումների եւ զորամասերի ռադիացիոն, քիմիական ու կենսաբանական պաշտպանության ծառայությունների պետերի հետ մասնագիտական հավաքներ։ Հնգորյա հավաքները նպատակ ունեին խորացնելու մասնակից տպաների գիտելիքները, կատարելագործելու նրանց գործնական ու մեթոդական ունակությունները, ինչպես նաև ստուգելու հավաքի մասնակիցների պատրաստության մակարդակը մարտական պատրաստության հիմնական առարկաներից։ Հավաքի ղեկավար, պաշտպանության բանակի ռադիացիոն, քիմիական ու կենսաբանական պաշտպանության բաժնի պետ Հոգնդապետ Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Անցկացվող պարապմունքների հիմնական նպատակն է բարձրացնել մասնակից սպաների գիտելիքները, մարտական գործողությունների իրականացման, հաստատղտերի մշակման եւ բնագավառի խնդիրների բարձր մակարդակով իրականացման գործում։ Իսկ հավաքների ընթացքում ամեն ինչ արվում է, որ เป զի ծառայության պետերը հասնեն այն մակարդակին, որ կարողանան իրականացնել իրենց արժեվ դրված բոլոր մարտական առաջադրանքները։ Պարապմունքների ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվում մասնագիտական, մարտավարամասնագիտական, ինչպես նաև ֆիզիկական պատրաստությանը։ Նախատեսված դասախոսությունների, գործնական պարապմունքների եւ ստուգակների միջոցով մեկ անգամ եւս ստուգվեց Պաշտպանության բանակի ռադիացիոն, քիմիական ու կենսաբանական պաշտպանության ծառայության պետերի պատրաստության մակարդակը, ել ավելի կատարելագործելով նրանց մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողությունները։ Ամփոփելով հավաքի արդյունքները, մասնակից սպաներին հետագա ծառայության իրականացման ուղղությամբ տրվել են համապատասխան ցուցումներ եւ հանձնարարություններ։ Նոր ուղիներ բանակի իրային ապահովման մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Իրային ծառայությունը հանդիսանում է պաշտպանության բանակի թիկունքային ապահովման կարևորագույն ոլորտներից մեկը, որը խնդիր ունի սահմանված կարգի, նորմացույցերի եւ գործող չափորոշիչների շրջանակներում ապահովել զինծառայողներին համազգեստով եւ անհրաժեշտ պարագաներով, կազմակերպել վերջիներից լոգանքն ու հոգալ կենցաղային կարիքները, բնակավարի գործունեությունը կարգավորող ղեկավար փաստաթղթերի բաժներին համապատասխան։ Շժղտելով հանդերձ տարաբնույթ խնդիրների արկայությունը, որի շուրջ երբեմն ծավալվում են դժգոհության ենթատեքստով հանրային քննարկումներ, ավելորդ չենք համարում փաստել, որ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար նախատեսված համազգեստն ու մյուս հասանելիք պարագաները դրվում են ժամանակին, սահմանված քանակներով եւ գործընթացը գտնում է մշտական վերահսկողության պայմաններում։ Համազգեստը ժամկետային զինծառայողներին տրվում է 6 ամիս ժամկետով, 2 տարվա մեջ 4 անգամ։ 2018 թվականի ամառային զորակոչից զինծառայողները 2 տարվա մեջ կստանան 5 համազգեստ, Քանի որ զորակոչվելու պահին ստանում է միանգամից երկուսը, ճտկավոր կոշիկները տրամադրվում է 8, իսկ լեռնային շրջաններում 6 ամիսը 1 զույգ։ Տարվա կտրվածքով զինծառայողներին տրամադրվում են 24 զույգ կիսաբրթիա եւ բամբակյա, իսկ լեռնային շրջաններում բրթիա գուլպաններ։ Ձմեռային բաճկոնն ու գլխարկները տրամադրվում են 2 տարի ժամկետով։ Մեկ անգամյա օգտագործման կիսավարտիկները զինվորները ստանում են ամառային ժամանակահատվածում շաբաթական 2, մնացած եղանակային պայմաններում շաբաթական 1 անգամ։ Շապիկները տրամադրվում են 8 ամսվա մեջ 4 անգամ։ Եթե այս կամ այն պատճառով համազգեստը շարքից դուրս է գալիս նախատեսված օգտագործման ժամկետից շուտ, ապա նման դեպքերում զորամասերում արկա փոխարինման ֆոնդերից համապատասխան ընթացակարգերով զինծառայողներին տրամադրում են լրացուցիչ համազգեստ եւ այլ պարագաներ։ Անձնական հիգիենայի պարագաներ ժամկետային զինծառայողներին չեն տրամադրվում 2015 թվականից սկսած։ Հաշվի առնելով ազնագազմի անհատական պահանջներն ու նախասիրությունները, Փոխարեն զինծառայողների դրամական բավարարման մեջ մտցվել է համապատասխան հավելում։ Զորամասերում ազնագազմին տրամադրվում են ձերքի օճառ, կոշիկի քսուկ, արթուկներ, մազ կտրելու մեքենաներ եւ կենցաղային այլ պարագաններ։ Լվացքը կազմակերպվում է մասնավոր ընկերությունների միջոցով։ Այսպիսին է բանակի եւ դժգոհության թիրախ հանդիսացած ոլորտի իրային ապահովման ընդհանուր պատկերը։ Իհարկե ոչ ոք, առավել եւս բանակի հրամանատարությունը չի հավակնում պնդելու որ այստեղ եւս չկան անելիքներ եւ ամեն ինչ համապատասխանում է զինված ուժերի ղեկավարության ակնկալիքներին, ցանկություններին ու պատկերացումներին։ Մասնավորապես որոշակի խնդիրներ կան տրամադրվող համազգեստի որակական ցուցանիշների, հարմարության եւ այլ հարցերում, որի ուղղությամբ բարբերաբար անհրաժեշտ քայլեր են իրականացվում։ Տեղ գտնող խնդիրների վերաբերյալ տեղեկացվում եւ դրանց մասին իհարկե ոչ ցանցային տիրույթում բարձրաձայնում են առաջին հերթին ոլորտի պատասխանատունները։ Վերջիններից կողմից արկա խնդիրները մշտապես ուսումնասիրվում են, ընդհանրացում ազնագազմի առաջարկները եւ որոնվում նոր ուղիներու միջոցներ բանակի իրային ապահովման մակարդակ որակական նոր մակարդակի հասցնելու համար։ Խոստման առողություն Ստեփանակերտի գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում օրերս տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Առիթ ներսաների հերթական սրենդի խոստման առողություններ։ Ռազմամարզական վարժարանի հրամանատարադասախոսական կազմի Հարազատների եւ համացարակիցների ներկայությամբ Կրթօջախի առաջին կուրս ընդունված ցաները խոստացան լինել կարգապահ եւ ուսումնատենչ, հայրենասեր ու խիզախ եւ իրենց ընտրած ճանապարհին հանդիպող բոլոր դժվարությունները հաղթարել սիրով ու համբերատարությամբ։ Տոնական տրամադրությունը նաեւ վարժարանականների հարազատների շրջանում էր նկատելի։ Վարժարանի սանիկների պապիկները հուզմունքը չթաքցնելով խոստովանում են, որ հպարտ են իրենց թորներին այստեղ զինվորական համազգեստով եւ զինվորականին վայել կարգապահությամբ տեսնելով եւ վստահ են, որ արժանի հերթապող կլինեն։ Ընդունելության պահից 2 ամիս է անցել։ Խոստման առողությանն էլ այս տարի վարժան ընդունված ցաներից ոչ բոլորն են կանգնած։ Որոշ վարժանականներ, չդիմանալով կրթօջախում տիրող զինվորական կարգապահությանն ու հստապահանջությանը, փոխել են իրենց ուսման վայրը։ Տոնական միջոցառմանը ելույթներով հանդես են եկել սաների ծնողներն ու հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները։ Վարժարանի ավակ կուրսերի սաներն էլ ներկաներին ողջորել են շարային վարժաձևերով, գեղեցիկ պարային ու ցուցադրական համարներով։ Հայրենիքի մարտիկը Հայ ժողովուրդը իր բնույթով խաղաղ ու ստեղծագործ ժողովուրդ է։ Սակայն բազմադարյա պատմության ընթացքում իրիկնությունն անկախությունը պահպանելու համար ստիպված է եղել հաճախակի բախվել հարևանների հետ։ Հայրենիքի համար օրասական պահերին ժողովրդի սերն ու նվիրվածությունն առ հայրենիք ավելի էր մեծանում։ Այդպես էր նաև 20-րդ դարավերջին, երբ Արցախայությունը ոտքի ելավ արդար պահանջով հանուն իր երկրում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքի։ Ապավինելով ժողովրդավարությանն ու միջազգային իրավունքին, Հայ ժողովուրդը փորձում էր խուսափել Ադրբեջանի հետ պատերազմից, բայց այն խոժեց յուրաքանչյուրի տուն, խլեց բազմաթիվ կյանքեր։ Աղաջանյանների ընտանիքը Արցախյան ընտանիքներից է, որը հայրենիքի փրկության զոհասեղանին դրեց իր երկու որդիների կյանքը։ Էդվարդ Վիլենի Աղաջանյանը Արցախյան շարժման ակտի մասնակիցներից էր։ Էդվարդը ծնվել է 1961 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Թիվը թորոտ միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ձեռք է բերել շարժիչագործի մասնագիտություն։ Խորհրդային բանակում ծառայությունն ավարտելուց հետո Էդվարդը աշխատանքի անցել յուտնոտ մեքենաշինական գործարանում որպես էլեկտրազոդող։ Իսկ երբ սկսվեց Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, նա կամավոր անդամագրվեց հայերենիքի պաշտպանության սուրբ գործին։ Էդվարդը Ստեփանակերտի թիվ 3 վաշտի կազմում մասնակցել է մի շարք ռազմագործողությունների, թեև կարճ, բայց հերոսական մարտական ուղի անցել Էդվարդը։ Մասնակցել է Շահումյանի, Բուզլուխի, Էրքեջի, Ջամիլուի, Գրկժանի, Մալիբեկլուի կրակակետերի վերացման գործողություններին։ Աչքի երեկնում իր համարձակությամբ, խիզախությամբ, ընկերասիրությամբ ու նվիրվածությամբ։ Սակայն պատերազմն առանց զոհերի չի լինում։ Խոջալուում տեղակայված ճշնամու կրակակետերը վրա սազերծելու ռազմագործողությունը ճակատագրական եղավ Էդուարդի համար։ 1992 թվականի փետրվարի 26-ին Քաջի Մահով ընկավ Էդվարդը։ Նա ընդամենը 30 տարեկան էր։ Հավերժի ուղին բռնած երիտասարդը չէր հասել ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ։ Գուցե այսօր որթե կորուս մայրը որդու կարոտը կարներ նրա երեխաներից։ Որ միակ սփոփանքն այն է, որ որդին զոհվել է հանուն Արցախի ազատության ու հարատեվության։ Հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար հետմահու Էդվարդ Աղաջանյանը ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ այսճանի իշխանանշանով եւ մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին մեդալով։ Հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակն ամար պահել ապրողների ու ապագա սերունդների սուրբ պարտն է։ Արավաչյան այն բանի, որ ոչ ոք չի մոռացվել։ Շնորհավոր ծնունդդ, հայրենիքի մարտիկ։ Լեռները թույլերին չեն ընդունում։ Գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող Զորամասի գումարտակներից մեկում ենք։ Զորամաս, որն առանձնանում է բնակլիմայական բարդ պայմաններով ու ծառայողական առանձնահատկություններով։ Երկու օր այստեղ գտնվելով, մենք փորձել ենք ցանոթանալ զինծառայողների առօրյային, դրամադրվածությանը, մարտական հերթապահության ընթացքին եւ ստորաբաժանումների կենսագործունեության այլ ոլորտներին։ Արցախի այս համանահատվածն առանձնանում է հեքիաթային բնությամբ, բարդ բուսականությամբ ու կենթանական աշխարհով Լեռներն այստեղ անվերջանալի երկար են թվում։ Ամեն ինչ հեքիաթային տեսք ու նշանակություն ունի կարծես։ Այցելության առաջին իսկ պահին կլանվում ես բնության գեղեցկությամբ ու նրբագեղ տեսարաններով, որը սակայն իր եզրագիծն ունի ճարիքի հետ։ Եվ հայ դիրքապահների խիզախ ու աննկուն կամքի շնորհիվ է միայն, որ ճշնամու այստեղ ոդկ դնելու բոլոր փորձերը դատապարտվելու դատապարտում են ձախողման։ Արցախյան ազատամարտից մինչև օրս հայ զինվորը կատարելագործվել է ռազմական արվեստի մեջ, հարմարվել բարդ լեռնային պայմաններում ծառայության իրականացման առանձնահատկություններին։ Այսօր արդեն գումարտակը Փոգնդապետ Արմեն Բալայանի հրամանատարությամբ հետևելով նախորդների թողած ժառանգությանն ու բարի ավանդույթներին շարունակում է արժանավայել իրականացնել մարտական հերթապահությունը եւ պահպանել հայրենիքի հյուսիսային սահմանների իրենց վստահված հատվածը։ Մեր ներկա գտնվելու պահին գումարտակում ընդանում էր շարային ստուգատես, որի մասնակցում էր նաեւ զորամասի հրամանատարի տեղակալ Փոգնդապետ Զավեն Հունանյանը։ Ստորաբաժանումների հրամանատարները հերթափոխից առաջ մանրակրկից ստուգում էին նյութական անհրաժեշտ միջոցների արկայությունը, հանդերձանքը Սենգզինամթերքի մակրությունն ու առիթն օգտագործում հավելյալ հրանգավորում իրականացնելու համար։ Զինծառայողներն էլ կոկիկ, հարդարված եւ անհրաժեշտ տրամադրվածությամբ պատրաստվում էին հաջորդ առավոտ մարտական հերթապահության, փոխարինելու իրենց զինակից ընկերներին։ Մարտական հերթապահության մեկնելու գործընթացին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում նաեւ գումարտակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Արմեն Բարխուդարյանը, որպես բարոյեքեբանական ոլորտի պատասխանատու, նա ուշադրություն էր դարձնում ոլորտի հետ կապված միջոցառումների հասցեականությանը Գրծեր հրամանատարական կազմի եւ զինվորական կոլեկտիվների հետագա կայացման հարցերին ու բարբերաբար սերժանտական կազմի օգնությամբ ուսումնասիրություններ իրականացնում, ցանոթանալով ազնագազմի մոտ տիրող բարոյեքեբանական մտնոլորտին։ Վերջին շրջանում դիրքապահների մոտ պրոբլեմատիկ հարցեր չեն արձանագրվել։ Զգալի աշխատանքներ են տարվում նաև նորակոչիկների նախապատրաստման ստորաբաժանումներում։ Առանձին ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների հոգևոր դաստիարակությանը։ Այս առումով նույնպես գումարտակը առանձնանում է։ Նրանք հաճախ են բարձրանում նապատվանական համալիր որը շրջակա միջավայրի հետ ունեցած ներդաշնակության շնորհիվ իր մեջ ամփոփում է հայոց պատմության, հայկական մշակույթի եւ հոգեվոր արժեքների մի յուրօրինակ ամբողջություն։ Ամեն անգամ այստեղ այցելելով զինծառայողները հաղորդում են Աստվածային վեհությանը եւ զինվում հավելյալ վստահությամբ։ Զինծառայողները յուրաքանչյուր Կիրակի այցելում են վանք, Մոնվառում եւ աղոթում, որ Աստված միշտ պահապան լինի հայ զինվորականին։ Նորակոչիկների դասասենյակում ամեն օր դասակի ու վաշտի փորձառու հրամանատարները վերջիներից կրթում ու դաստիարակում են։ Սովորեցնում ռազմական այբուբենի առաջին տարերը, ներկայացնում տարածաշրջանի քաղաքականությունն ու գումարտակի արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լեռները թույլերին չեն ընդունում կարքախոսով, նորակոչիկները ամեն օր կատարում են ֆիզիկական պատրաստության բոլոր վարժաձևերը, տքնում ու աշխատում օր-օրի ավելի լավ արդյունքներ ցուցաբերել եւ լովին պատրաստ լինել ընդգրկվելու մարտական հերթապահության։ Գումարտակը կահավորված է անհրաժեշտ բոլոր շինություններով, որոնք համապատասխանում են ժամանակակից չափանիշներին։ Մարտական դիրքերն ու հենակետերը համալրվել են արդի կապի ու տեսադիտարկման սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս թեկուզ եւ մառախլապա դիղանակին եւ գիշերային ժամերին արագ ու ժամանակին հայտնաբերել հակառակորդի ցանկացած շարժ եւ ըստ արժանվում պատասխան գործողությունների դիմել։ Գումարտակի զինծառայողները վստահեցնում են, որ մարտական հերթապահությունը դարձել է սովորական երևույթ եւ որևէ դժվարություն իրենից չի ներկայացնում։ Նամանավանդ, որ հրամանատարական կազմը մշտապես շրջում է դիրքերում եւ բոլոր հարցերում աջակցում դիրքապահներին։ Նրանց վստահեցմամբ վերջին շրջանում իրադրություն համեմատաբար հանգիստ է, գրեթե կրակոցներ չեն արձանագրվում։ Սակայն զինծառայողները առանց թուլացնելու զգոնությունը մշտապես պատրաստ են հակառակորդի սադրանքներին արժանի հակահարված հասցնել։ Փոքրինչ տարբերվում է գիշերային մարտական հերթապահությունը, որն իհարկե կազմակերպվում է առավել զգոն հենակետի պատասխանատունելան թաշրջում է դիրքերում եւ զինծառայողներից տեղեկանում իրադրության փոփոխությունների մասին անհրաժեշտության դեպքում տալիս համապատասխան ցուցումներ։ Փորձառու սերժանտների միջոցով ազնակազմը հաստրել է սովորել նաև շարային վարժաձևերը եւ չնայած փոքրիկ թերացումներին վստահեցնում են, որ ամեն օրվա պատասխանատու աշխատանքի արդյունքը շուտով նկատելի է դառնալու։ Գումարտակի սերժանտական խորհրդի նախագահի համոզմամբ նորակոչիկների մոտ արկային հայրենաց պաշտպանին վայել բոլոր ունակություններն ամեն գնով հայրենիքը պաշտպանելու հստակ դիրքորոշումը։ Գումարտակում բարձր մակարդակով են կազմակերպված նաև թիկունքային ապահովման հետ կապված հարցերը։ Հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալի անընդհատ վերահսկողությամբ են իրականացում ոլորտին առնչվող բոլոր միջոցառումները։ Ծննդամթերքի պայեսները մշտապես սպասարկվում են կազմակերպվում սեզոնային նախապատրաստական աշխատանքներ։ Այստեղ նույնպես ամեն ինչ կոկիկ է եւ որվա հրամայականին համապատասխան։ Զինծառայողների սնունդը պատրաստում են քաղաքացիական կյանքում անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեռք բերած ժամկետային զինծառայողները, ովքեր զորամասում իրենց ավագ եղբայրների միջոցով նույնպես համապատասխան պատրաստության շրջան են անցնում եւ սովորում զինվորական ճաշի մատուցման ու պատրաստման առանձնահատկությունները։ Գրագետ խոհարարներ եւ համեղ սնունդ, արդյունքում գոհ են բոլորը եւ պատրաստված սնունդը ինչքան զարմանալի թվա մնացած զորամասերից կարծես թե դրականորեն տարբերվում է։ Գումարտակի հրամանատարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաեւ զինծառայողների ժամանցի կազմակերպմանը։ Ամեն ինչ արվում է որ เป զի մշտական տեղակայման վայրում զորք կարողանա թոթափել առօրյա ծառայության արդյունքում առաջացած հոգևոր ու ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Ամեն կիրակի կազմակերպվում են սպորտ մասսայական միջոցառումներ։ Լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած զինծառայողները խրախուսվում են պատվոգրերով ու շնորհակալագրերով։ Կազմակերպվում են տեսաֆիլմերի դիտումներ։ Ստեղծագործական ջիղ եւ տաղանդ ունեցող զինծառայողներին հնարավորություն է տրվում մասնագիտական ունակությունները զարգացնելու եւ այն ի նպաստ գումարտակի ծառայեցնելու համար։ Զինծառայողները խոստանում են, որ լավագույն ժամանցը գիշերային խարույկի մոտ հավաքվելն է, որտեղ նրանք կտրում են ամեն ինչից, երկում, բարում եւ ուրախանում, զինվելով հետագա ծառայության համար անհրաժեշտ նոլից քիլոգրամ արտական տրամադրվածությամբ։ Մեկ օրան զորք շարված է շարարապրակում, ամեն ինչ պատրաստ է երթափոխը իրականացնելու համար։ Գումարտակի հրամանատարի գլխավորությամբ մեկնարկում է մարտական հերթապահության մեկնելու խորհրդանշական երթման հնարավորությունը։ Զինծառայողները արտասանող բարերի ողջի մասը գիտակցելով, մեկ մարդու պես խոստանում են լինել հավատարիմ երթմանը եւ հայրենիքի պաշտպանությունը իրականացնել առանց երկմտելու։ Ամփոփելով կարող ենք վստահաբար ասել, որ գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի զինծառայողները հստակ պատկերացնում են իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը եւ պատրաստ են յուրաքանչյուր փորձություն հաղթարել հայ զինվորականին վայելկեցվածքով ու մարտական բարձր պատրաստակամությամբ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։